Nola hori deusez? Eren egun, irrati honetan entzun dudan iritziaren arira ausnarketan, enea ere bota behar. Denak berdinak eta eskubide berekoak ginatekeen gizarte eta sistema batean, agian, baina dena handiaren esku den honetan, konparazioak egiteko orduan kasu eman behar da. Itzak eta ekintzak ez direla banalizatu behar? Norenak? Zein helburu dutenak? eskola bat, ezkaite zen trompa, ikastola delako, erditik kentzeko deliberoaz ari gira. Indarrego eran den pertsonaren eta haren taldearen erabakiz egiten dena. Jadanik plantan diren aljekoen ordez, ikastola duin baten eraikitzea ukatzeaz mintzo gira. Konparatzen badugu egoera hori, sosarekin zerregin ez dakien enpresaburu baten egoerarekin, barka baina ez da konparagarri. Konparatzen badugu legez kanpoko eraikuntzak eta tratuak egiten dituen enpresa buru baten egoerarekin, barka bainan ez da konparagarri. Konparatzen badugu egoera hori, bere probetsu soilerako egiten duen enpresa buru baten ekintzarekin, barka baina ez da konparagarri. Makean eta azparnen gertaturikoa intimidaziotzat ardaitekeenik ere ez dut uste ate bat suntsitzeko ahala duen eta aur bilakaturiko enpresa buru baten kapjiza dela erranen nuke. Aatik beskoitzen gertatu denaren interpretazio maltzur eta interesatua horrekin konparatzea maleziatsua da. Ez ezaguna antz, eskola batez ari girela. Ez da, entzundudan bezala, egoera eskala librean utzi. Entxeatu dira herriko etxearekin aterabide baten atzematen, baina dena sau. Lepoze antibask gainera ez da egungoa, eta hori nola gertatzen den ere jakin behar da. Indar harremanetara euskararekin baizik ez da iritsi behar. Ikastolak ez diren beste eskolek ere, Euskararen hauzia zelako hautatu behar izan dute indar harremanaren bidea elebidunekoak edo laraineko murgiltze eredua adibidez. Euskararen dako den oro borrokatu behar izan baita herri honetan azken bost mendeetan bederen. Ongi oroitzen naiz, gu, aljekoetan ikasten ginuen garaietan, orain dela goita mar berrogoi urte, nola manifestaldiak egiten genituen ikastola herri eskola aldarrikapenarekin. Goan dut nola burasoak Baionako tierkarrikan zeerezek joka hartu zituzten behin. Urbileko batek hortza galdu zituen, negar egiteko gaspote bat ahoan bildurik. Batzuk, gasaren usainagoan eraiki dugu ikastola. Herri gisa zapaldu gaituzte. Gure mintzaira abantzu desagerrarazi, eta gainera, eskerrak eman beharko dizkiegu? Mil eskerra uzapez jauna edo anderea, Konparaketak egitean eta epaiak luzatzean zertaz mintzo giren jakin behar da eta erraten denari kasu egin. Ridikuloaren karikatura gisa agertzeko irriskua hartzen baita.